Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. je 31. godine prije Krista. Već tjednima u Grčkoj gomila se golema vojska kojom zapovjeda vojskovođa i triumvir Marko Antonije. Njezin stožer nalazi se između gradova Patra i Korinta. Ostatak vojske posut je od Krfa i Epira na sjeveru do jugozapadnog vrha poluotoka Peloponeza. Kopnenim dijelom taj vojske zapovjeda Kandidije. Sve u svemu riječ je o 19 legija. Pored te kopnene vojske, Marko Antonije zapovjeda i s flotom od 500 brodova. Antonijeva saveznica i ljubavnica je vladarica Egipta Kleopatra. S njom Antonije ima dva sina i jednu kćer. Prema Antonijevoj vojsci polako se kreće armada koju je okupio njegov suparnik Oktavijan, posinak Gaja Julija Cezara. Marko Antonio je te 31. godine prije Krista 50 godina. Do tada Antonio se potvrdio kao vojskovođa. S Cezarom je godinama ratovao u Galiji, bio je njegova desna ruka. Oktavijanu je te 31. godine 32 godine. Iako je mlađi i puno manje iskusan od svog suparnika, on je uspio okupiti vojsku od 80.000 vojnika i 400 brodova. Građanski rat između Oktavijana i Antonija traje godinama. Taj je pak rat nastavak građanskih ratova koji već desetljećima potresaju Rimsku republiku. Tog rujna 31. godine prije Krista ti će ratovi završiti i Rim će dobiti jednog gospodara. 27. studenog 43. godine prije Krista trojica ljudi dobili su vlast nad rimskim svijetom, Oktavijan, Lepid i Marko Antonije. Bio je to drugi triumvirat. Trojac je dobio diktatorske ovlasti na pet godina da vlada svim rimskim posjedima. Ubrzo je postalo jasno da je Lepid nevažan član moćne trojke. Isprava je on dobio na upravu Galiju i Hispaniju ali su ga Oktavijan i Marko Antonije brzo sveli na upravitelja Rimske Afrike. Godine 36. Lepid je pokušao na Siciliji pokrenuti pobunu protiv Oktavijana. Nije uspio i triumirat je tako izgubio svog trećeg člana. Mary Boatwright, Daniel Gargola i Richard Talbert u knjizi Rimljani od sela do carstva pišu. Od jeseni 36. godine prije Krista, rimski svijet imao je samo dva vladara – Antonija na istoku i Oktavijana na zapadu. Ključno pitanje sada je bilo koliko se ta podijeljena vlast može nastaviti. Nema sumnje da je Oktavijan na nju gledao kao na uvodu u borbu za jedinstvenu vlast nad rimskim svijetom. Zbog toga su pohodi koje je poduzeo protiv plemena u Iliriku između 35. i 33. godine bili namijenjeni ne samo povećanju njegovog vojnog ugleda, već i danjem uvježbavanju njegovih snaga. U međuvremenu, on je pojačao neprijateljsku propagandu protiv Kleopatre i Antonija. Antonije je pak ostao zaokupljen napetom situacijom na istočnom rubu njegova teritorija. Mi jednostavno nemamo pojma zašto mu je trebalo tako dugo da odgovori na rastuću Oktavijanovu prijetnju sa zapada. 36. godine prije Krista Marko Antonije poveo vojsku protiv Partije. Partski kralj je abdicirao i ta je odluka dovela do građanskog rata u partiji. To je Rimu dalo prigodu za napad na zemlju koja mu je već dugo vremena smetala. U partiji su 53. godine prije Krista zaglavile rimske legije koje je vodio Marko Licinije Kras. Marko Antonije poveo na partiju 16 legija. Isprva sve je teklo onako kako je trebalo teći. Antonijeve legije prodale su duboko u mediju. Ali onda se rimski saveznik, armenski kralj Artavazdu uspaničio i povukao svoje trupe. Parti su se oporavili i krenuli u protunapad. Za rimske trupe u partiji došla su teška vremena. Njih ovako opisuje starogački povjesničar Plutarh u životopisu Marka Antonija. Glad je također napala vojsku, koja je sebi i uz borbu pribavljala tek malo žita, a nisu bili niti dobro opskrbljeni žrvnjevima za meljavu. Većinu njih su naime za sobom ostavili jer neke su tovarne životinje uginule, a druge su nosile bolesne i ranjene. Pripovjeda se da se za ječmene hljebove plaćalo onoliko srebra koliko su bili teški. Kad su pribjegli povrću i korijenju, nalazili su na malo takvih na koje su bili navikli. A kad su iz nužde kušali ono što ranije nikada nisu okusili, pojedoše neke trave koje je kroz ludilo vodila u smrt, jer onaj koji bi je se najeo, ničega se više nije sjećao, niti je išta drugo mislio, nego da mu je jedini zadatak da pomiče i prevrće svaki kamen, kao da obavlja nešto od velike važnosti. Zaravan je bila puna ljudi sagnutih k zemlji, koji su naoko iskapali i premještali kamenje. Na kraju su, povraćajući žuč, umirali kad je nestalo jedinog protusredstva, vina. Marko Antonije na partiju je poveo 16 legija. U tom pohodu koji je završio porazom, izgubio je trećinu vojnika. Dio njih je umro od gladi, žeđi i bolesti, dio od partske konjice i strijelaca. Dok je Antonije gubio na istoku, Oktavijan je pobjeđivao na zapadu. Te 36. godine, dok je iskusni i slavni vojskovođa Antonije doživio sramotan poraz, mladi Oktavijan uspješno je završio rat protiv snaga koje je predvodio seks Pompej, sin Pompeja Velikog. Vojna slava jednog triumvira bila je na zalasku. Drugi triumvir je u isto vrijeme gradio svoju vojničku slavu. Godine 42. prije Krista u listopadu legije pod zapovjedništvom Marka Antonije kod Filipa u Grčkoj pobjedile su vojsku kojom su zapovjedale ubojice Gaja Julija Cezara. Tom pobjedom Marko Antonije se nametnuo kao gospodar zemalja na istoku. Antonije je počeo razrezivati poreze kako bi platio svoju ogromnu vojsku. Vladare koji nisu bili odani Rimu zamjenjivao je odanima. U sklopu tih djelovanja Antoni je krenuo urediti i odnose s Egiptom. Njime je vladala Kleopatra iz obitelji Ptolomejevića. Godine 41. Marko Antonije i Kleopatra susreli su se u Tarzu u Ciliciji. To vjerojatno nije bio prvi susret Antonija i Kleopatre. Pretpostavlja se da su se oni susreli prije u Rimu, u kojem je egipatska vladarica boravila u vrijeme Cezarove diktature. Ali u Tarzu se Antonije zaljubio u Kleopatru egipatska vladarica znala je kako privući pažnju. Plutarh piše. Plovila je uz rijeku Kidno na paradnom brodu sa zlatnom krmom, razapetih grimiznih jedara. Dok su ga veslači tjerali srebrnim veslima uz svirku, svirala je usklađene s pastirskom prulom i kitarom. Ona pak sama ležela je pod zlatom izvezenim baldahinom, ukrašena kao Afrodita na slikama, dok su dječaci nalik na erote sa slika, stojeći s obje strane mahali lepezama. Čudesni su se mirisi od brojnih kadova rasprostirali po obalama. Marko Antonije zaljubio se u Kleopatru. To je pak dovelo do dva problema. Prvo, bio je već oženjen za Oktaviju, sestru Oktavijanovu. S njom je on imao dvije kćeri. Godine 37. Antonij je otišao na istok i nije sa sobom poveo Oktaviju. Tako je Kleopatra mogla biti sama s Antonijem. Do njihovog kraja oni će živjeti zajedno. Ta je veza imala i potomke. Mary Boatwright, Daniel Gargola i Richard Talbert u knjizi Rimljani od sela do carstva pišu. U tom trenutku Antonije je priznao očinstvo nad blizancima rođenim 40. godine. 36. godine Kleopatra je s Antonijem dobila još jednog sina. Naram njihova odnosa teško je definirati. Za Egipćane to očito nije bio brak, iako su njihov odnos pozdravljali kao Kleopatrin pametan korak u jačanju njezine vlasti. Nema načina da se sazna koliko je na Antonija utjecala želja da joj u tome pomogne. Marko Antonije previše se zaljubio da bi se brinuo o posljedicama te veze. To što je Antonije ostavio Oktaviju i počeo otvoreno živjeti s Kleopatrom, bilo je dovoljno veliko zlo. Oktavijan i Antonije sada su već postali otvoreni suparnici u bici za vlast u rimskom svijetu. Odbacivanje i sramoćenje Oktavijanove sestre mogao je biti dovoljan razlog za otvoreni rat između dvojice triumvira. Pored toga da se i Antonije razveo s Oktavijom i da je Oktavijan to prihvatio, on se nikada ne bi mogao ženiti s Kleopatrom, jer Rimljani ne bi prihvatili brak sa strankinjom s istoka. Veza Antonije i Kleopatre bila je neistrpna tema Oktavijanove propagande protiv gospodara istoka. Antonije kao da je sve radio kako bi potvrdio tvrdnje propagande da pomaže egipatskoj vladarici i da ne vodi računa o interesima Rima. Godine 34. nakon osvajanja Armenije, Marko Antonije je u Aleksandriji proslavio triumf nakon kojeg je zemlje na istoku, neke od njih bile su i teritoriji kojima je izravno vladao Rim, podijelio djeci koji je imao s Kleopatrom. Pored toga, dio zemalja dao je i Cezarionu, djetetu kojeg je Kleopatra navodno imala iz veze s Gajem Julijem Cezarom. Nakon toga, rat između dvojice triumvira bio je neizbježan. Marko Antonije i Oktavijan nakon niza manevara kako političkih, tako i vojnih suočili su se u rujnu 31. godine prije Krista u Grčkoj. Prije toga dvije vojske su mjesecima u zapadnoj Grčkoj manevrirale jedna oko druge kako bi svog suparnika blokirale i uhvatile u zamku. Iz tih manevara kao pobjednik je izašao Oktavijan koji imao veliku pomoć u svom vojskovođi Marku Vipsanija Gripi. Na koncu je Marko Antoni odlučio pomorskom bitkom probiti ti blokadu. To se njegovim rimskim vojnicima nije svidjelo. Plutarh piše. Tada kažu da je jedan od pješačkih centuriona koji je za Antonija bio veoma mnoge bojeve i po tijelu bio prekriven brazgotinama, kad je Antonije prolazio pored njega, prosuzio i rekao Imperatore, zašto izgubivši povjerenje u ove rane i ovaj mač, polažeš nade u kukavne daske? Neka se Egipćani i Feničani bore na moru, ali nama daj zemlje, jer na njoj stojeći navikli smo pobjeđivati neprijatelje i umirati. 2. rujna 31. godine prije Krista u bici kod Akcija, rta na zapadnoj obali Krčke, Oktavijanova mornarica pobjedila je Antonijevu i Kleopatrinu mornaricu. Oktavijan je tako postao jedini gospodar rimskog svijeta. Do tada Rim se stoljećima širio po sredozemlju i zemljama uz to more. Najbolja obrana Rima bila je u njegovom stalnom širenju i o ratovanju u zemljama koji su bile daleko od samog grada Rima. Ali Oktavijan, kasni car August, uvidio je da je vrijeme širenja Rima prošlo. Sada je, nakon desetljuća građanskih ratova i ratova sa stranim vladarima, trebalo doći vrijeme mira. Dakle, Rim je trebao imati uređenu granicu prema susjedima. Od augustovog vremena počinje uređenje rimskog limesa, granice rimskog carstva. U sljedeće dvije emisije govorit ćemo o stvaranju i o propasti te granice. Naš sugovornik je dr. Domagoj Tončinić, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U tom kontekstu treba reći jel, da se rimska vojska republikanskog razdoblja korijenito razlikuje od rimske vojske e, carskog razdoblja. Po ustroju, po načinu ratovanja, po izgledu logora, pa i u kompletnoj onda materijalnoj e, ostavštini. E, razlog tome su jednostavno e, razlike u političkom uređenju države, u načinu ratovanja, i jednostavno u političkim okolnostima i političkim ciljevima koji su bili aktualni u vrijeme Republike, odnosno kasnije u e, vrijeme carstva. Bitno je za naglasiti da je i u vrijeme Republike rimska vojska pogotovo legije, to je vojska rimskih građana. Građani koji se sazivaju u vojsku u trenucima opasnosti ili trenucima potrebe da se krene u rat e, izvan granica e, Rima i to je razdoblje kada se ratuje u onom lijepom godišnjem razdoblju od proljeća do jeseni. I na taj način jednostavno se nije ni pokazala potreba da se granice učvršćuju na način na koji se to kasnije radilo e, putem limesa način na koji e, obrana Italije onda ovaj, prvenstveno funkcionira jel da, su kolonije rimskih građana. Najbolji primjer je zapravo Aquileja koja je osnovana upravo da brani sjevernu Italiju i koja je onda bila ishodište za sve pohode u Alpe, u Istru i Lirik i dakle prema, prema Sisci, Panoni preko Nauporta, e, Emone i Ptuja jel da, u Panoniju. Prema mitu koji su ustrajno podržavali sami Rimljani, Rim je utemeljen 753. godine prije Krista. Navodno su ga utemeljila braća Romul i Rem u trenutku utemeljenja, dok je Romul plugom orao brazdu koja je trebalo označiti neosvojive zidine budućeg grada, Rem je preskakivao tu brazdu. Činio je to jer je smatrao da ga je Romul prevario pri određivanju mjesta novog grada. Kada je Rem preskočio brazdu koju je uzarao Romul, pao je od udarca. Rema je ubio ili Romul ili Celer, jedan od Romulovih drugova. Iz arheoloških ostataka danas se smatra da su naselja na području današnjeg Rima postala još početkom prvog tisućeća prije Krista. Bile su to nakupine koliba posute po brdima današnjeg Rima. Neke su kolibe bile i u dolinama između tih brda. Nakon 800. prije Krista pojavljuju se veće organiziranje zajednice. Na sjevernim padinama brda Palatina pojavljuje se najveće od tih naselja. Sredinom 8. stoljeća prije Krista na tom mjestu podignut je i zid od gline i drveta, postavljen na kamene temelje. Arheolozi ne mogu pouzdano utvrditi ili riječ o obrambenom zidu ili o nekoj vjerskoj građevini, možda svetoj granici između 675. i 550. godine prije Krista na crti koju označio taj prvi glineno-drveni zid podignuta su tri kamena zida. To su pak bili obrambeni zidovi. Oko 530. godine ti su zidovi zatrpani zemljom. Naselje se toliko proširilo da je nad tim zidom podignut niz privatnih kuća. Tada se bez sumnje može postaviti i početak Rima kao grada. Taj grad, koji će vladati sredozemljem, smjestio se na strateškom mjestu. Mary Boatwright, Daniel Gargola i Richard Talbert pišu. Drevni Rim zauzimao je skupinu brda koja su nadvisivala rijeku Tiber. Položaj Rima bio je povoljan. Voda je bilo u izobilju, dok su brda i rijeka činili obranu lakom. Dvije najpoznatije ceste središnje Italije prolazile su kroz to mjesto. Jedna koja je vodila od slanih bazena na ušću Tibera preko obala rijeke do unutrašnjosti i druga obalna cesta od Etrurije do Kampanije. Malini potok koji je tekao kroz močvarnu dolinu razdvajao je tri brda koja će se pokazati posebno važnima za rani Rim. Kapitoli, Palatin i Veliji. Kada bude isušena u 7. i 6. stoljeću, ta će dolina postati forum Romanu, glavno gradsko političko i vjersko središte. Ta slana cesta kojom se prevozila dragocjena sol i ta obalna cesta koja je bila najkraći put od sjevera prema jugu činili su od Rima strateški važan grad. Tako važan grad trebao je dobru obranu. Pored zidova, Rim će se braniti takozvanom aktivnom obranom. To je značilo da će rimska vojska, kad god je mogla, ratovati na teritoriju daleko od svog grada. Prema tome, rani rimski limes bio je tamo gdje su bile rimske legije stvari se naravno onda mijenjaju kada se mijenja kompletan sustav Rimske e, republike i mi neke prve mjene zapravo već vidimo u doba kasne e, republike koju su obilježili prvenstveno građanski ratovi. Dakle, to je e, razdoblje kad pod triumvirima veliki broj ljudstva pod oružjem, svaki vojskovođa ima svoju, svoju vojsku, ali oni naravno su upleteni i u sukome na granicama republike, odnosno u provincijama, ali i u u velikoj mjeri zapravo međusobne, e, međusobne e, sukobe. Do promjena dolazi krajem e, Republike, odnosno s bitkom kod akcija, kad je Oktavijan ostao jedini vojskovođa koji je zapovjedao o vojskom u kompletnoj Republici i onda je Oktavijan zapravo sve preživjele legionare ustrojio u 27 legija i u prvom razdoblju te su legije onda opet razmještene na mjestima gdje je to pokazivala potreba. Primjerice Hispanija koja još uvijek nije bila pacificirana. Tek sa pacifikacijom Hispanije zapravo nastupa razdoblje kada Rim počinje vojsku raspoređivati na svoje granice. To sada više nije ona republikanska vojska koja se raspušta u jesen, to je sad već stalna vojska pod oružjem koja je pod zapovjedništvom sada već cara Augusta i ta vojska mora biti negdje smještena. Ratovi koje Rim vodio u svojim prvim stoljećima sastojali su se od prepada malenih skupina ratnika ili od akcija preotimanja stoke. O vojsci tada nije moglo biti govora. Riječ je bila o naoružanim družinama koje je vodio neki plemić. U njegovoj družini sudjelovali su ili njegovi rođaci ili njemu podređeni ljudi. Vođe družine nije bio vojni zapovjednik, riječ je bila o heroju čije vodstvo ovisilo o njegovom držanju u borbi te o njegovoj uspješnosti kao vođe ratničke družine. Od 8. do 6. stoljeća prije Krista u arheološkim nalazima mogu se naći tragovi poboljšavanja oružja i oklopa. Oružje i oklopi postaju skuplji i mogu se naći u bogatije opremljenim grobovima. Ali sve to ne znači da je ratovanje postalo organizirano ili da su se bitke i okršaji vodili s većim brojem vojnika. Vrijeme takvih bitaka doći će tek nakon što na ratovanje u Italiji svoj trag ostavi način ratovanja koji su sa sobom donijeli grčki kolonisti, koji su na jugu Italije i na Siciliji stvorili ono što se nazivalo Velika Grčka. Adrian Goldsworthy u knjizi Rimsko ratovanje piše. Velika promjena došla je s usvajanjem hoplitske falange. Vjerojatno se to dogodilo negdje u 6. stoljeću prije Krista. Hoplitsko ratovanje razvilo se u Grčkoj 7. stoljeća i možda se proširilo u Italiju preko grčkih kolonija na jugu Apeninskog poluotoka. Hoplit je bio kopljanik, zaštićen brončanom kacigom, prsnim oklopom, štitnicima za potkoljenice i okruglim broncom prekrivenim štitom koji je imao promjer od 90 cm. Hopliti su se borili kao skupina, a ne kao pojedinci. Napredujući u čvrsto zbijenoj falangi, obično osam redova dubokoj, Hopliti su očekivali da će potisnuti suparnika. Vještina rukovanja s oružjem bila je manje važna za hoplita od zadržavanja kohezije falange. Hoplitsko ratovanje zahtijevalo je malo formalne obuke ili stege, ali je tražilo novi vojnički etos, Zapovjednik više nije mogao biti plemić koji je ratovao zbog povećanja svog prestiža i koji bi ulazio u bitke kada bi htio i s kim bi htio. Ratovanje u falangi tražilo je veću razinu organizacije i upravljanja vojskom. Pored toga ono je dovodilo i do društvenih promjena. U Grčkoj i njezinim kolonijama hopliti su bili slobodni građani koji su branili svoj grad. U gradovima u Italiji, pa tako i u Rimu, u vojsku su ulazili i obični slobodni ljudi koji su mogli platiti opremanjem hoplitskim oružjem i oklopom. To je značilo da je sve veći broj seljaka, vlasnika malenih poljoprivrednih imanja odlazio u vojsku. Njih se smatralo boljim za obranu, jer su oni imali puno toga za izgubiti, ako bi netko pokorio njihov grad i okolicu. Pored toga, seljak nije mogao stalno ratovati, jer posao na zemlji tražio je svoje. Ratovi su prerasli u niz odlučujućih jednodnevnih bitaka. Prema rimskoj tradiciji, šesti od sedam rimskih kraljeva, Servije Tulije, koji je vladao od 578. do 534. godine prije Krista, zaslužan je za prvu veliku vojnu reformu u Rimu. Ta je reforma oslikavala revoluciju u ratovanju koju su na Apeninski poluotok donijeli grčki kolonisti i njihova falanga. Iz tih korijena razvila se rimska legija. Veliku prekretnicu zapravo predstavlja 16. godina prije Krista, kada su prekoranski Germani upali u Galiju. Galiju koja je deklarativno bila rimska provincija još od Cezara i granica je deklarativno bila na Rajni, ali ona nije bila branjena e, vojskom, isto kao što je i Dunav deklarativno granica i lirika od Augusta, ali mi nemamo arheološke tragove vojske u smislu neke obrambene sile na vojnoj, vojnoj granici. Nakon tog prodora Germana u Galiju i poraza pete legije e, pod Markom Lolijem i oduzimanja legijskog orla, dolazi do reorganizacije e, Galije i do izbijanja rimske vojske na Rajnu i to je trenutak kad mi prvi put zapravo arheološki možemo pratiti konkretno i rimske vojne logore koji su raspoređeni uz tu granicu. Prema legendi, Servije Tulije, šesti od sedam tradicionalnih rimskih kraljeva, rođen je kao rob u kućanstvu Tarkvinije Priska petog tradicionalnog kralja Rima. Navodno je Tarkvinijeva majka imala proročke moći i u Serviju Tuliju vidjela velikog čovjeka. Nakon toga on je oslobođen i oženio se za kraljevu kćer. Serviju Tuliju pripisuje se uvođenje srebrnog i brončanog novca u Rim, izgradnja zida kojim je branjen grad. Zid koji nosi naziv Servijev zid vjerojatno je izgrađen u četvrtom stoljeću prije Krista. Srebrni i brončani novac također nije Servije tulio u Eurim, ali njemu se pripisuje jedna od najvažnijih reformi u ranoj povijesti Rima. To je podjela građana prema njihovom imutku. Ta je podjela imala odraza i na vojno ustrojstvo Rima. Adrian Goldsworthy piše. Servijev ustav podijelio je stanovništvo u klase temeljene na procjeni njihove imovine. Svaka klasa sama je sebi osiguravala vojničku opremu. Prva klasa trebalo je osigurati za sebe punu hoplitsku opremu. Peta klasa trebalo je osigurati opremu za pračkare. Taj sustav davao temelj komicije centurijate, skupštine u kojoj se glasalo i u kojoj su građani birali konzule i objavljivali ratove, sve do kraja Republike. Centurijatska komisija sastajala se na kampusu Marciusu, Marsovom polju, izvan granica grada, gdje se vojska oduvijek okupljala s obzirom na to da građani nisu mogli nositi oružje unutar grada. Aristokrati su sebi trebali osigurati najskuplje oružje, punu opremu hoplita. Najmanje imućni građani, oni kojima je imovina procijenjena na manje od 11.000 asa, trebali su se opremiti ili kopljem ili pračkom. Servijeva reforma, koja se temeljila na redovitom popisu imovine građana, bila je temelj kasnijeg rimskog cenzusa. Svi građani podijeljeni u klase bili su podijeljeni i u centurije, Nominalno je to bila jedinica od stotinu ljudi, ali u pravilu njezini sastav mogao biti i veći. Kada bi vojni zapovjednici okupljali vojsku, oni bi centurije posložili u postrojbu nazvanu legija. Riječ vjerojatno dolazi od glagola legere, sakupiti, prikupiti. Legija je bila najznačajnija postrojba rimske vojske, kako u doba kraljeva, tako i u Republici i carstvu. Nakon početka Oktavianove vladavine, legije izlaze na granice carstva. Poslije tog razdoblja izbijanja rimske vojske na, na Rajnu počinju ratovi u e, Germaniji i pojedine točke jel da, na Rajni su zapravo logori koji služe za prihvat vojske, prosljeđivanje vojske u Germaniju, logističku potporu toj vojsci i onda opet za prihvat vojske koja se vraća sa, e, sa ratovanja. Ti su nam logori u velikoj mjeri i arheološki e, potvrđeni. To su sada već logori koji nisu u onoj republikanskoj tradiciji logori po čatorima, nego sad po prvi put imamo i logore sa arhitekturom, sa drvenom arhitekturom u početku i to ne samo obrambeni zidovi, odnosno bedemi, nego i građevine unutar logora, kako one bitnije građevine u smislu e, principije i e, pretorija, dakle zapovjedništva i ovog stana, tako i nastambe vojnika, odnosno centurije. I takve logore imamo na samoj Rajni i u Germaniji. Prekretnica onda koja je pogotovo bitna za stvaranje Limesa je bitka u toj Toburškoj šumi, kada je zapravo prostor koji se već smatrao praktički provincijom koja plaća danak, odjednom opet postao prostor koji drže Germanije. Rimska vojska se poslije tog poraza katastrofalnog u Teutoburškoj šumi povlači ponovno na Rajnu, uglavnom opet na one točke na kojima je i bila kada je kretala u, u Germaniju i posljedica tog velikog poraza je i ona znamenita jel da, preporuka oporučna Augustova svojim nasljednicima da prestanu sa širenjem carstva. Dakle, da carstvo zadrže na onim granicama koje je on zauzeo. I tu je zapravo početak, tu je zapravo početak Limesa. Kad postoji e, stalna vojska i kad postoji granica, odnosno ono što Rimljani u tom trenutku doživljavaju kao granicu svoga prostora. Postoje naznake da je August jedno vrijeme sanjao o nastavku ratovanja i da je planirao vojne kampanje južno od Egipta, po arapskom poluotoku i po području između rijeka Elbe i Rajne. Gaj Julije Cezar i Marko Antonije i neke druge rimske vojskovođe sanjali su o takvim osvajanjima. Svi su oni imali uzor u Aleksandru Velikom, koji je sa svojom vojskom došao i do Indije i Afganistana. Ali nakon pobjede kod akcija, August se posvetio učvršćivanju svoje vlasti. Pokorio je cijelu Hispaniju, uključujući njezin posebno buntovan planinski sjeverozapad. August je završio osvajanje područja Alpa, stvorio je provincije Reciju, Norik, Dalmaciju, Panoniju i Meziju i tako čvrsto povezao zapad i istok carstva. U Aziji Rimu je pripojio Galatiju i Judeju, nekadašnje klijenske kraljevine. Na granicama tako proširenog i pacificiranog carstva August je odlučio postaviti vojsku. Njegov nasljednik, posinak Tiberije, koji je za Augusta gušio niz pobuna, među njima i ustanak dvojice Batona u Iliriku, posve odustao od daljnjih osvajanja. nakon e, Augusta slijedi car e, Tiberije koji je u velikoj mjeri zapravo poslušao svoga e, prethodnika. Mi nemamo velikih širenja i ratova na granicama carstva u njegovome, njegovome razdoblju, ali nažalost nemamo niti konkretnih tragova logora iz Tiberijevog razdoblja. Puno bolje poznajemo logore Augustovog razdoblja, to je vjerojatno posljedica činjenice da je u to vrijeme vojska ipak još jako, jako mobilna. Mi imamo neke naznake jel, da, da na nekim e, nalazištima, na primjer e, Novezijum i e, Vetera, dakle dva logora uz Rajnu, da non stop, neprestano dolazi do podizanja logora, logora koje se onda vrlo brzo napuštaju i ovaj, niveliraju, da bi onda nakon kratkog vremenskog razdoblja opet došla vojska i ponovno podizala logor, tako da na tim mjestima imamo po 8, 10 ili čak i više logorskih faza koje su arheološki dokumentirane. Takva nas e, slika zapravo u materijalnoj ostavštini onda prati sve negdje do početka vladavine e, cara Klaudija i tu je onda jedna opet od onih prelomnih faza u e, rimskoj povijesti, pa tako rimskoj i vojnoj povijesti Naime, e, za Klaudija po prvi put opet dolazi do značajnijeg širenja carstva. Sjetimo se, jel da, e, osvajanje Britanije upravo u vrijeme cara Klaudija, ali u, vrijeme vrijeme cara Klaudija se izbiva ono što povjesničari ponekad nazivaju Klaudijemim e, vojnim reformama. Ključne su stvari u tom razdoblju da dolazi do stvaranja novog tipa logora. Mi po prvi put arheološki možemo jasno prepoznati legijski logor i razlikovati ga od logora pomoćnih e, postrojbi. Drugo je da ti logori sad postaju tipološki jasno prepoznatljive arheološke strukture sa konkretnim jel da karakteristikama koje se onda prate kroz cijelo naredno razdoblje i e, vrlo je bitno da mi, pogotovo na Rajni, u to vrijeme možemo po prvi put pratiti konkretniju razvoj tog limesa. Tiberije Klaudije Neron Germanik, rođeni kolova za 10. godine prije Krista u Galiji u gradu Lungudunumu, današnjem Lionu. On je bio najmlađi sin druza starijeg i Antonije, bio je unuk carice Livije i nečak cara Tiberija. Usprkos tako plemenitog podrijetla, bio je među zapostavljenijim članovima Augustove obitelji. Mary Boutright, Daniel Gargola i Richard Talbert u knjizi Rimljani od sela do carstva pišu. U svojoj mladosti pretrpio je razne bolesti, možda i cerebralnu paralizu, i bio je gluh na jedno uho te hrom. Prednost u vojnim i političkim poslovima uvijek je išla Germaniku, njegovom starijem i karizmatičnijem bratu. S druge pak strane, Klaudije je imao učenjakov um i obrazovanje. Povjesničar Livije bio je jedan od njegovih tutora. Prije nego što je postao car 41. godine, Klaudije je držao neke visoke položaje. Služio je kao augur pod Augustom i kao konzul pod novim carem Gajem Kaligulom. Ali nije imao neku stvarnu vlast. Preživio je smrtonosne godine Tiberija i Kaligule tako što je izigravao ludu i držao se što je moguće više izvan javnog života. U društvu koje je puno držalo do pojavnosti, Klaudijevi deformiteti i invalidnost diskreditirali su ga kod elite. Svetonije u trećoj i četvrtoj glavi njegove biografije čuva neke posebno opake riječi koje su mu uputili Livija, August, pa čak i njegova majka Antonija. Takav život ograničio je Klaudija na društvo sastavljeno od žena i oslobođenika. Bilo je to neobično društvo za jednog člana carske obitelji. Ali 41. godine njemu se nasmiješila sreća. Nakon ubojstva Gaja Kaligule, Klaudije je proglašen za cara. Mary Boatwright, Daniel Gargola i Richard Talbert pišu. Klaudije je carsku vlast dobio zahvaljujući pretorijancima. Svetonije komično pripovijeda da se nakon Kajeva ubojstva Klaudije sakrio u carskoj palači, da bi ga tamo slučajno našli pretorijanci, koji su ga izvikali za princepsa. Klaudije je bio prvi car nakon Augusta koji je značajno proširio carstvo. Godine 41. i 42. proveo pripajanje Mauritanije u Sjevernoj Africi. Nju je podijelio u dvije provincije, Cezarienzis na istoku i Tingitanu na zapadu. Godine 43. u sastav Rimskog carstva uvrstio je Likiju u Maloj Aziji, a 46. to je učinio i Strakijom na Balkanu. Nakon smrti judejskog kralja Heroda Agripe učinio je Judeju rimskom provincijom, a 49. godine područje Itureje pripojio je provinciji Siriji. Njegov najveći pothvat bilo je osvajanje Britanije. Ga Julije Cezar prvi je poveo legije preko kanala u napad na taj otok. Klaudije je završio osvajanje većeg dijela tog otoka. Svom prvom sinu iz braka s Valerijom Mesalinom u čast tog osvajanja dao je ime Britanik. Ipak Klaudije nije ratovao pod svaku cijenu pažljivo je izbjegavao rat u Germaniji, a u Armeniji, tradicionalnom rimskom savezniku, nije intervenirao kada je 52. godine propala prorimska vlast. To je za Klaudija bilo manje zlo od još jednog rata s partijom. Dakle, one točke koje su nam od prije poznate e, na Rajni kao rimski vojni logori, one uglavnom ostaju i dalje kao legijski logori, a prostor između se popunjava logorima pomoćnih postrebi. E, mada je već August jel da zauzeo primjerice Alpe, do spuštanja vojske sa predalpskog prostora na Dunav dolazi tek u vrijeme cara Klaudija. Slično je zapravo i na srednjem i donjem Dunavu. Mi i na području hrvatskog limesa na Dunavu zapravo prve neke konkretne pokazatelje nazočnosti rimske vojske imamo od cara Klaudija nadalje, a primjerice i rimska vojna e, flota na Dunavu po prvi put je u izvorima zabilježena u vrijeme cara Klaudija. Tako da je pravi početak Limesa kao e, jedne strukture koja nam je poznata pada u vrijeme e, cara Klaudija e, na nekim temeljima koji su nam poznati od vremena Augusta. A i cijeli razvoj rimske vojske tog razdoblja je zapravo tako. Začetak je August, a onda neki zaokruženi razvoj je u vrijeme Klaudija. U potpunosti se Limes onda na Rajni recimo prepoznaje od Flavijevaca nadalje. Tu je veliku ulogu odigrao onaj ustanak Batava, kroz koji je uništen veliki broj rimskih vojnih logora na Rajni i onda dolazi definitivno do obnove tih logora sada već u kamenu. Prve kamene građevine e, na Lime su se javljaju u vrijeme cara Klaudija, ali ona potpuna, jel da, onaj potpuni korak prelaska na, na logore u kamenu je vrijeme, vrijeme Flavijevaca i to ne samo na Rajni, nego i na drugim mjestima. Postoji priča da je Pir, kralj Epira, čije su skupe pobjede nad Makedonijom i Rimom zaslužne za sintagmu Pirova pobjeda, vidio da u Italiji ne ratuje protiv Barbara kada je vidio kako rimska vojska podiže logor nakon marša. Nakon završetka dana, kada bi obično legije prestale s kretanjem, legionari su podizali privremeni logor. Svaki je manipul, taktička postrojba legije, znao gdje će spavati u tom logoru i kakve će mu biti dužnosti pri njegovom podizanju. Adrian Goldsworthy u svojoj knjizi o rimskoj vojsci piše. Arheologija je otkrila vrlo malo privremenih logora iz razdoblja Republike. Ipak, niz logora oko uporišta Celtibera Numancije, današnji Burgos u Španjolskoj, čini se da se mogu datirati u drugo stoljeće prije Krista. Marševski logor nudio je zaštitu od iznenadnog napada. Danonoćne straže bile su postavljene na određenim udaljenostima iza grudobrana, kako bi upozorili na napad i usporili neprijatelja. Trupe koje su obavljale tu dužnost bile su obvezane svečanom prisegom da neće napustiti svoje položaje. Obično su grudobrani jarak koji su okruživali logor bili dovoljni samo da uspore napadače, ne da ih zaustave. Rimljani su rijetko planirali boriti se unutar zidova svoga logora. Oni su planirali napredovati i suočiti se s neprijateljem na otvorenom, oslanjajući se na izdržljivost i taktičku snagu legije. Između Grudobrana i crte šatora bilo je otvoreno i široko područje znano kao intervalu koje je osiguravalo da su šatori izvan dometa neprijateljskih projektila izbačenih izvan zidova logora. Još važnije, taj prostor omogućavao vojsci da se postroji i razmjesti u borbeni poredak. Na tom otvorenom prostoru unutar logora legija bi se postrojila u tri kolone, ponekad bi četvrtu kolonu činila konjica. Te bi kolone onda kroz četiri vrata logora izašle na otvoreno područje kako bi se suočile s neprijateljem. Privremeni logor omogućavao je da rimska vojska organizirano uđe u bitku sa svim neprijateljima. Sa stvaranjem rimskog limesa privremeni logori bili su sve rijeđi. Oni bi se dizali u pravilu samo na pohodima. Privremene logore zamijenile su čvrste strukture stalnih logora, stražarnica i cesta. Limes je zapravo jedna zbirna imenica, označava granicu. Jel da? Limes je doduše i pojam koji označava cestu koja teče uz granicu i Limes je u rimskom svijetu, dakle granica rimska je bila naravno prilagođena podneblju odnosno zemljopisnim okolnostima i jednostavno strateškim, strateškim e, potrebama. Kao i u svim drugim sferama jel, da svoga života, Rimljani su bili savršeno prilagodljivi onome što im je teren e, zadavao kao neku pretpostavku i tu su se onda prilagodili na najbolji mogući e, način. Iz toga slijedi da imamo i različite oblike limesa. Imamo limes, dakle granicu uz vodotoke, to su dakle limes na Rajni i Dunavu, prirodna dakle barijera koja je predstavljala granicu između carstva i e, barbarika i tu je granica izgledala na način da su logori u pravilu podignuti na uzvisinama uz rijeku preko puta ušća onih rijeka koje su iz Barbarikasa jelda sljevale u Rajnu, odnosno e, Dunav, dakle na mjestima koja su mogla kontrolirati promet u oba dva e, smjera. Onda kada se od Klaudija nadalje jelda počeo taj limes popunjavati manjim logorima, oni su naravno podizani onda na lokacijama na kojima je također bio moguć e, promet, ali su možda bile od manje važnosti i popunjavao se na način jel da po mogućnosti je moguća komunikacija, bilo e, vizualna, bilo ovaj, zvukovna između pojedinih logora i promatračnica između tih logora. 58. godine prije Krista Cezarove legije podigle su liniju utvrđenja koja je bila duga 18 rimskih milja. Jedna rimska milja duga je oko kilometar i pol. Ta je linija utvrđenja podignuta kako bi se spriječio prolaz Helvetima. U građanskom ratu između Cezara i Pompeja kod Dirahija, današnjeg drača, 48. godine prije Krista obje su vojske podigle brojne nasipe i utvrđenja. Cezar u svojim zapisima iz građanskog rata posvećuje veći dio treće knjige tim građevinskim pothvatima. U 63. poglavlju treće knjige Cezar ovako opisuje jedno od utvrđenja i nasipa koji su podigli njegovi vojnici. Na tom se mjestu nalazio jarak širok 15 stopa i nasip prema neprijatelju visok 10 stopa. Toliko se isto nasip protezao u širinu. Od njega se u razmaku od 600 stopa protezao drugi, nešto niži nasip, ali je bio okrenut u suprotnom smjeru. Cezar se bojao da bi brodovlje moglo napasti naše vojnike, pa je na tom mjestu izgradio dvostruki nasip da bi se mogla uspješno razviti obrana ako bi neprijatelj navalio s obje strane. Obujam posla i neprekidne brige iz dana u dan nisu dopustili da se to izvrši. Ipak je radovima bio obuhvatio okolni prostor od 17.000 koraka. Rimska stopa iznosi oko 30 cm, rimski korak dug je nešto manje od metar i pol. U bitkama kod Irahija te 48. prije Krista rimski legionari iskopali su na desetine kilometara nasipa, jaraka i podigli na stotine utvrđenja. Kada je počela izgradnja rimskog limesa, legionari su te građevinske radove obavili na granicama carstva. Na Gornjoj Rajni, odnosno između Gornje Rajne i Gornjeg Dunava, Rim se počinje širiti prema e, Barbariku i onda nastaje taj takozvani gornjogermansko-recijski limes koje, za kojeg je karakteristična, karakteristične su palisade. Dakle, granica koja je ovaj, označena jednim dugim e, zidom, bilo da je to nasip, bilo da je to drvena palisada, granica koja je naznačena na način da je taj dio ispred zida, odnosno palisade, e, posjećena vegetacija, uz zid ili palisadu se nalaze osmatračnice koje su međusobno opet u vizualnom ili zvučnom kontaktu i na taj način je, je moguće jel da ako dolazi do nekog prodora neprijatelja, osmatračnice signaliziraju opasnost, prema logorima koji se nalaze malo više u unutrašnjosti. I onda postrojbe, u ovom dijelu su to uglavnom e, pomoćne postrojbe, e, rimske pomoćne postrojbe mogu reagirati, odnosno e, suprotstaviti se neprijatelju. U mnogo većoj mjeri arhitektonski razvijeno su naravno Hadrijanov zid, koji u velikoj mjeri izgleda baš kao zid, dakle podignut je kao, kao bedem i onda ispred njega još Antoninov zid kao nasip. Limes doduše može biti i E, sustav utvrda koje se nalaze na ključnim prometnim e, komunikacijskim točkama. Jedan jako dobar primjer je Jedakija, gdje su utvrde pomoćnih postrojbi razmještene na prometnim komunikacijskim točkama koje vode u provinciju, odnosno iz provincije van, a legijski logori su u unutrašnjosti raspoređeni na mjestima gdje jel da legije prema potrebi mogu vrlo brzo cestama doprijeti do kriznih žarišta. Isto tako je u Britaniji Dakle, na Hadrijanovom zidu i na, Antoninovom zidu nemamo legijskih logora. Legijski logori su unutrašnjosti, a na samom zidu su e, logori pomoćnih postrojbi i mali logori koji služe za nadzor i dojavu opasnosti i zapravo onaj prvi otpor, a onda prema potrebi legije mogu jel da putem rimskih cesta, putem komunikacija brzo doći na svaku točku koja je ugrožena. Rimski vojnici nisu obavljali samo vojničke dužnosti. Oni su često bili okupacijska sila, policajci, kada bi se umirovili, bili su i kolonisti. Od vojničkih dužnosti bile su neodvojive i dužnosti građevinara. Rimski legionari bili su i veliki graditelji i imali su veliku ulogu u gradnji Limesa. Svaka legija imala je veliki broj obrtnika i specijalista koji su znali planirati i graditi građevine. Hadrianov zid u Britaniji sagradile su tri legije, koje su bile stacionirane na tom otoku, druga, šesta i dvadeseta legija. Svaka je ta legija dobila komad zida za gradnju. Unutar svake legije posao je onda podijeljen između centurija. Pored takvih građevina, legije su gradile amfiteatre, akvedukte, tunele za vodu. Među najvažnijim građevinama koji su legije podizale bile su ceste. One su bile sastavni dio Limesa, govori dr. Domagoj Tončinić, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu treća kategorija limesa bi bio zapravo eh, utvrđene ceste, odnosno utvrđene točke uz ceste. To je primjerice ono što imamo na, na Bliskome istoku. Granica prema eh, Arabiji eh, teče jednim područjem jel da gdje prelazi onaj pustinja u onaj dio na kojem je uopće moguć život i sve vojske koje se onuda kreću od rimskog razdoblja, odnosno od predrimskog razdoblja do, do još onda do, do križarske ratove, moraju se kretati po točkama, po cesti koja vodi od točke do točke gdje ima vode. I tu su onda utvrđene zapravo e, mjesta, gradovi i oaze gdje ima vode i koji vode onda opet prema velikim vodotocima, Eufrat i Tigris, koji onda predstavljaju granicu e, Rimskog carstva, najprije prema Partima, a kasnije prema Sasanidima. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o rimskom limesu. Današnju emisiju za vas su napravili tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Luka Pavelić, a u i je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.